Før hun døde, snakkede hun i tre døgn. Porque era um, um caso típico de depressão bipolar. Fordi hun var i typisk tilfælde af bipolarisk øh, depression. Aquele caso em que a pessoa oscila entre os estados de tristeza, de extrema euforia, de mania, de exagero, de energia. Øh, det er den tilstand, hvor personen veksler mellem øh, stor eufori og så stor indadvendthed. Abraham Lincoln, um dos mais extraordinários presidentes dos Estados Unidos da América. Abraham Lincoln, den store amerikanske præsident. Dos Estados Unidos. É, amerikansk. <laughs> Também era um típico depressivo bipolar. Han var også en typisk bipolarisk depressiv patient. Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe. Allan Poe. E muitos outros. Ou flere andre eram depressivos. Vá, depressivo. No Brasil, E Brasilien nós temos a história do notável Alberto Santos Dumont, Fina vi Alberto Santos Dumont, o inventor do avião, juntamente com os irmãos Wright. De eh, det er ham, der opfandt flyvemaskinen sammen med brødrene Wright. Num fenômeno que Carl Gustav Jung chamaria de sincronicidade. I et fenomen som ville blive kaldt for synkronicitet. Contam os seus biógrafos que quando ele soube que o seu invento, o avião, Uh, hans uh, biografer, dem der har skrevet hans biografi, fortæller, at dengang han fik at vide, at uh, det han havde opfundet, flyvemaskinen, Estava sendo utilizado na Primeira Guerra Mundial a ceifar milhares de vidas. Var blevet anvendt under Første Verdenskrig for at slå ihjel Sendo depressivo, ficou acometido de muita tristeza, pegou uma gravata e tirou sua própria vida. Fordi han var depressiv, blev han endnu mere depressiv, og han blev meget ked af det og chokeret, og så fandt han sig sin slips og hang sig. Pedro, também o discípulo. Pedro, uh, Jesus discípulo. Após negar Jesus três vezes em frente do palácio de Caifás. Efter at have nægtet Jesus tre gange øh, foran Kajfas palads, caiu em profunda depressão. blev også Mas ao, con- mas ao contrário de Judas, que havia traído o Cristo e ficou em depressão e suicidou-se, Men i stedet for øh, at gøre som Judas, som også havde nægtet Jesus eller udleveret Jesus, men var, øh, var, blev, var blevet depressiv og, og begik selvmord, faz uma grande transformação, transformando-se em Cefas, rocha, a pedra onde Jesus edificaria a sua igreja. Uh, Peter, eh, Peter, apostlen, det, at han transformerede sig og blev til den store oh, rock, en rock, rock. hvad er en rock? En klippe, til den store stenfaste klippe og På dette fundament grundlagde han kristianismen. Então nós vamos ver que a depressão é muito antiga e muito comum. Så på den måde kan vi se, at depression er øh, meget gammelt og meget øh, mere almindeligt, end vi tror. E infelizmente, quem nunca passou pela depressão não faz nenhuma ideia do que seja. Og ulykkeligvis, dem der aldrig har været igennem en depression, kan ikke gøre sig en idé om, hvad det handler om. As pessoas acreditam que depressão é preguiça. Man tror at depression bare er dovenskab. Acha que é fraqueza da pessoa. Synes at det er en svaghedstegn hos den person. E não é. Og det er det ikke. A, de, a preguiça pode ser uma consequência da depressão. Dovenskaben kan være en konsekvens af depressionen. Segundo a Organização Mundial de Saúde, alguns anos atrás, Ifølge den øh, verdens øh, sundhedsorganisation nogle få år tilbage, a depressão é o mal do século. er depressionen århundredets onde. E é muito importante a gente conhecer a depressão. Og det er vigtigt, at vi har kendskab til depressionen. Porque às vezes pessoas que estão ao nosso lado podem estar sofrendo e nós não nos damos conta. For Øh, indimellem kan vi måske møde en person, som har det dårligt og lider under det, uden at vi måske helt bliver klar over, hvad det er og hvordan vi kan hjælpe. Eu tive a mais experiência nessa vida. Jeg har haft en, en oplevelse i det her liv. De conhecer um, um jovem de apenas 25 e anos.